Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Alif Lam Ra. Hizi ni aya za kitabu na Qur'ani inayobainisha. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Huenda ikawa waliokufuru wakatamani wangekuwa waislamu. Dharhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Waache wale na wastarehe na iwazuge tamaa watakujajua wama ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum na hatukuangamiza mji wowote ule ila ulikuwa na muda wake maalum ma tasbiqu min ummatin ajalaha wama yastakhirun hawawezi watu wowote kuitangulia ajali yao wala kuchelewa waqalu ya alladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun na walisema ewe ulioteremshiwa ukumbusho hakika wewe ni mwenda wazimu law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin mbona hutuletei malaika ikiwa wewe ni miongoni mwa wasema ukweli ma nunazzilu al malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idhan munzarin sisi hatuwateremshi malaika ila kwa sababu ya haki na hapo hawatapewa muhula. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Hakika sisi ndiyo tulioteremsha ukumbosho huu na hakika sisi ndiyo tutaulinda walaqad arsalna min qablika fi shi'il awwalin na hakika tulikwisha watumia mitume mataifa ya mwanzo wama yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un na hakuwafikia mtume ila walimkejeli. Kadhalika naslukuhu fi qulubil mujrimin, na kama hivi ndivyo tunavyoingiza katika nyoyo za wakosefu. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin, hawayaamini haya na hali ya kuwa umekwisha pitia mfano wa watu wa kale. Walau fatahna alaihim baban minas samai fadhallu fihi yarujun, na lau tungeliwafungulia mlango wa mbingu wakawa wanapanda. Laqalu annama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun, basi wangalisema macho yetu yamelevywa bali sisi wenyewe tumerogwa. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin, na hakika tumeweka katika mbingu vituo vya sayari tumezipamba kwa wenye kuangalia wahafidhnaha min kulli shaytanir rajim na tumezilinda na kila shaytani afukuzwaye illa man istaraqa as-sam'a atba'ahu shihabun mubin isipokuwa mwenye kusikiliza kwa kuibia naye hufuatwa na kijinga cha moto kinachoonekana. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzun, na ardhi tumeitandaza na humo tumeweka milima na tumeotesha kila kitu kwa kiasi chake waja'alna lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu biraziqin na tumekujalieni humo vitu vya maisha yenu na ya hawa ambao nyenye sio wenye kuwaruzuku wa in min shay'in illa 'inda عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. نحكونا شو شوتي أصلياكي نتوكانا نسيسي. wala hatukiteremshi ila kwa kipimo maalum وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين na tunazipeleka pepo za kupandishia na tunateremsha kutoka mbinguni maji kisha tunakunyesheni maji hayo wala si nyinyi mnayoyaweka wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun na sisi ndiyo tunaohuisha na tunaofisha na sisi ndiyo warithi walaqad alimna almustaqdimin minkum walaqad alimna almustakhirin na tunawajua waliotangulia katika nyinyi na tunawajua waliotaakhir wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim na hakika Mola wako mlezi ndiye atakayewakusanya hakika yeye ni mwenye hikma na mjuzi walaqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun na tulimuumba mtu kwa udongo unaotoa sauti unaotokana na matope yaliyotiwa sura waljaa أن خلقناه من قبlu min nari samum na majini tuliwaumba kabla kwa moto wa upepo moto wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hamain masnun na Mola wako mlezi alipowaambia malaika hakika mimi nitamuomba mtu kwa udongo unaotoa sauti unaotokana na matope yaliyotiwa sura fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin basi nitakapomkamilisha na nikampulizia roho yangu basi humwangukie kumsujudia fasajada almalaikatu kulluhum ajma'un basi malaika wote pamoja walimsujudia illa iblis aba an yakuna ma'a sajidin isipokuwa iblisi yeye alikataa kuwa pamoja na waliosujudu. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'a sajidin, akasema ewe iblisi una nini hata hukuwa pamoja na waliosujudu qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun akasema haiwi mimi nimsujudie mtu uliyemuumba kwa udongo unaotoa sauti unaotokana na matope yenye sura qala fakhruj minha fa innaka rajim akasema basi toka humo kwani hakika wewe ni maluni wa inna alayka al-la'nata ila yawmiddin na hakika juu yako ipo lana mpaka siku ya malipo qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun akasema mola wangu mlezi nipe muhula mpaka siku watapofufuliwa قال فإنك من المنظرين akasema hakika wewe ni katika waliopewa muhula إلى يوم الوقت المعلوم mpaka siku ya wakati maalum قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض innahum ajma'in akasema Mola wangu mlezi ilivyokuwa umenitia makosani basi nahakikisha nitawazaini hapa duniani na nitawapoteza wote illa ibadaka minhumul mukhlasin ila waja wako waliosafika qala hadha siratun alayya mustaqim akasema hii njia ya kujia kwangu iliyonyoka inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min alghawin hakika waja wangu wewe hutakuwa na mamlaka juu yao isipokuwa wale wapotofu waliokufuata wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in na bila shaka jahannam ndipo pahali pao walipoahidiwa wote laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum ina milango saba na kwa kila mlango iko sehemu waliotengewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun hakika wachamgu watakuwa katika mabustani na chemchem udkhuluha bisalamin aminin ingieni kwa salama na amani wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin na tutaondoa chuki iliyokuwa kwa vifuani mwao wawe ndugu juu ya viti vya enzi wameelekeana la yamassuhum fiha nasabu wama hum minha bimukhrajin humo hayatawagusa machofu wala hawatatolewa humo nabbi ibadi anni ana alghafurur rahim waambie waja wangu ya kwamba mimi ndiye mwenye kusamehe mwenye kurehemu wa anna adhabi huwa aladhabu alim na kwamba adhabu yangu ndiyo adhabu iliyochungu wanabbihum an dhaifi ibrahim awape uwape habari za wageni wa Ibrahim iz dakhalu alayhi faqalu salaman qala inna minkum wajilun walipoingia kwake na wakasema salama yeye akasema hakika sisi tunapoogopeni qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin alim wakasema usiogope sisi tunakubashiria kijana mwenye ujuzi qala abashartumuni ala ammasani alkibar fabima tubashirun akasema mnanibashiria nami uzee umenishika basi kwa njia gani mnanibashiria qalu basharnaka bilhaqqi fala takum minal qanitin wakasema tunakubashiria kwa haki basi usiwe miongoni mwa wanaokata tamaa. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun, akasema na nani anayekata tamaa na rehma ya Mola wake mlezi ila wale waliopotea? Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun ya'malun akasema hebu nini amri yenu enyi wajumbe qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin wakasema hakika sisi tumetumwa kwa kaumu ya wakosefu illa inna lamunajjuhum ajma'in, isipokuwa waliomfuata Lut bila shaka sisi tutawaokoa hao wote. Illa mraatahu qaddarna innaha lamina alghabirin, ila mkewe tunakadiria huyo atakuwa miongoni wataobakia nyuma. Falamma jaa المرسلون basi wale wajumbe walipofika kwa Lot قال إنكم قوم منكرون alisema hakika nyinyi ni watu msiojulikana qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun wakasema bali sisi tumekuletea yale waliokuwa wakiyafanyia shaka wa atainaka bil haqqi wa inna sadiqun na tumefika kwako kwa haki na hakika sisi tunasema kweli fa asri bi ahlika bi qit'in min al layl wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haythu tu'marun basi ondoka na ahali zako usiku ngalipo nawe ufuate nyuma yao wala yeyote kati yenu wasigeuke nyuma na mwende mnapoamrishwa waqadaina ilayhi dhalika al-amra an dabira haula'i maqtu'un musbihin na tukamfunulia hukumu hiyo ya kwamba hata wa mwisho wao hao ikifika asubuhi atakuwa kishakatiliwa mbali wajaa أهل المدينة يستبشرون نوكاجا واتو ومجيوله ناو فرحاني قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون وكسيما حكيك هوا وجيني وانغو باسم سيني فيذهشي واتقوا الله ولا تخزون na mcheni Mwenyezi Mungu wala msini hizi. qalu awalam nanhaka anil alamin wakasema sisi hatukukataza usimkaribishe yoyote qala ula banati in kuntum fa'ilin akasema hawa binti zangu ikiwa nyinyi ni watendaji la'amuka innahum lafi sakratihim ya'mamun na hapa kwa umri wako hakika hao walikuwa katika ulevi wao wakihangaika ovyo fa akhadhathumus sayhatu mushriqin ukelele ukawatwaa wakipambaukiwa faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijarah wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijil na nchi juu chini na tukawanyeshea mvua ya mawe ya udongo wa motoni. Inna fi dhalika laayatin lilmutawassimin, hakika katika hayo zipo ishara kwa waaguzi. Wa innaha labisabilin muqim na miji hii ipo kwenye njia inayopitiwa inna fi dhalika laayatan lilmu'minin hakika katika hayo ipo ishara kwa waumini wa in kana ashabul aikati ladhalimin na hakika watu wa kichakani walikuwa wenye kudhulumu Fan فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين kwa hivyo tukawaadhibu na nchi mbili hizi ziko kwenye njia iliyo wazi ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين na bila shaka wakazi wa Hijr waliwakanusha mitume wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin na tuliwapa ishara zetu nao wakazipuuza kanu yanhituna min aljibali buyutan aminin nao walikuwa wakichonga majumba katika milima kwa amani fa akhadhatuhum as-sayhatu musbihin basi ukelele ukawatwaa asubuhi فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون hayakuwafaa waliokuwa wakiachuma وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahi as-safha al-jamil na tukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake ila kwa ajili ya haki na hakika kiama kitafika basi samehe msamaha mzuri inna rabbaka al khallaqul alim hakika mola wako mlezi ndiye muumbaji mjuzi laqad atainaka sab'an min wal-qur'an al-azim, tumekupa aya saba zinazosomwa mara kwa mara na Qur'ani tukufu la tamuddanna 'ainayka تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين usivitumbulie macho yako vitu tulivyowaneemesha makundi fulani kati yao wala usiwahuzunikie na wainamishie bawa lako waumini وقل inni ana nadhirul mubin nasema hakika mimi ni muonyaji mwenye kubainisha kama anzalna ala almuqtasimin kama hivyo tuliwateremshia waliogawa alladhina ja'alu alqur'ana 'idhin ambao wakaifanya Qur'ani vipande vipande fa rabbika lanas'alannahum ajma'in basi naapa kwa Mola wako mlezi tutawahoji wote amma kanu ya'malun waliokuwa wakiyatenda fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil mushrikin basi wewe yatangaze ulioamrishwa na jitenge na washirikina inna kafainaka almustahziin hakika sisi tunatosha kukukinga na wanaokejeli alladhina yaj'aluna ma'a allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun hao wanaofanya kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu yupo Mungu mwingine basi watakuja jua walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun na sisi tunajua kwa hakika kuwa wewe kifua chako kinaona dhiki kwa hayo wayasemayo fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin basi mtakase Mola wako mlezi kwa kumhimidi na uwe miongoni wanaomsujudia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na mwabudu Mola wako mlezi mpaka ikufikie yaqini.